Сайн байцгаана уу? Иесус тань авиллаа. Танд бүхэнд баярлалаа. За. Харин та нарыг а өчигдөр манай дикунэнхээ асуусныг санаж нөө. Та нарыг үнийг чин сэтгэлээр итгэж байна уу? Тий? Янгэн итгэж байгаа. Харин хөрөөгийн хүмүүс нь үнийг итгэдэггүй. Бас зарим нь эргэлздэг байхаа. Яг гэвэл хүн үхсэний дараа амьсан нэг харс хүн нь ерөөс байхгүй. Тийм учраас зарим нь <clears throat> Шави Томас шиг амьсан Есүстэй үнэхээр уржмаар байна. Тэгвэл бид бич бас хатуу итгэлтэй хүн бүрлэн гэж боддог. Харин тийм юм болвол энэ нь итгэл мөн үү? Мэд хай потестэй. Яг л хараад харвал үнийг харвал энэ нь итгэл биш. Энэ нь мэдлэг бүлэн. Тэ? Мэдлэг. Бас Зүгээр мөсөнс ч бас Есүс амьсэнжийг бид нараас илүү сайн мэднэ. Итгэлтэй хүн нь үнээс илүү юм хийх ёстой. Сатан Есүс амьсэнжийг мэдсэн боловч Есүс яаж сандсан бэ? Библиэлд энэ юм бичсэн. Тэд чөтгөрөв Есүстэй уулзаад 나자린 예수스에 бид танд ямар хамаатай блэ гэж хэлсэн. Есүс амьссан боловч надад хамаагүй гэж бодоод амьдрал бич бас энэ зүтгэрөө мөсөнснээс ямар ягаад тавэ. Тийм. <clears throat> Угаасаа Есүсийн амьлалд бидэнд маш хамаарч байгаа. Есүс чигээр ганцаараа амьсан нь Тий. Би ийм гайлтай хүн энэ надад энэ хүч чадвар байгаа гэдгийг үзүүлэхээр амьсан юм биш. Бид ч бас амилнэ. Та нарыг амилуулна. Танд мөнхийн амдраа байгаа үнийг үзүүлэхээр хамгийн түрүүнд амилаад үнийг үзүүлсэн. Мөн үү? Тийм учраас бид Есүсийн амилалтаар амиллалтаас бидний амьлалд харах ёстой. Үнийг хараад мэдээд үнийг үнийг тагу амьдрах ёстой. Үнийг бидний бидэнд ийм мөнхийн амьдрал байгаа сайн мэдээ мэдвэл бидний амьдрал яаж өргөжлөх вэ? Хөрөгийн хүмүүсэн зүгээр 인들티 байгаа мөнгө, чөл мэдлэг ийм юм үлдв. Харин бид үнээс илүү чухал юм бидэнд үнээс илүү чухал юм байна. Тэр нь мөн амьдрал амьдрахад хэрэгтэй юм. Хайр, итгэл, хүсэл ийм юм байгаа. Тийм. Тэгвэл Тэнгэр Фран Есүс бидэнд өгсөн мөгийн амьдрал энэ мөгийн амьдрал амьдрахад хэрэгтэй юм юу вэ? Бас Иесус бидний өгсөн энэ мөгийн амьдрал ямар гайхалтай юм бэ? Ямар ямар сайн мэдээ вэ? Үний тухай түрүү бас яг азгай.